الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima Posebno ga molimo da nam čuva blagodat vjere u našim srcima i uvjerenje u našim razumu. Salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim i plemenitim ashabima i svima onima koji žive islam u svojim životima i nastoje biti oni koji žive stilom življenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam do sudnjega dana. Na samom početku, onako kao, što smo uobičajili, zamolču vas da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo redaj ili i Fatih Mi smo došli do 121. hadisa u zbirci imama Buharije i hvala dragom gospodaru pa nas je počastio da ustrajemo u druženju sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi sallam jer nijedno djelo nije malehno ako se u njemu ustraje. I zato treba ustrajati u onim malim stvarima koje na kraju sazdaju i na dunjalu, koje sazdaju na ahiratu čovjeku ono što će biti ako Bog da njegovo dobro. Ovo poglavlje nosi jedan specifičan i za nas vrlo aktuelan ovaj naslov kaže Imam i Buharija Babul insati ili Ulema poglavlje slušanje učenih. Znate da kada vas pitaju šta je najbitnije kod govorenja, ljudi uglavnom lupaju. Idu ovamo i tamo. Najbitnija stvar kod govorenja jeste razmišljanje. Jer ako nisi promislio šta ćeš reći, kako ćeš reći. Druga stvar, kaže šta je najbitnije kod komuniciranja, kaže slušanje jer kako ćeš komunicirati tako ne saslušaš šta ti drugi govori, onda ne komuniciraš, onda držiš predavanje ljudi. Ovo poglavlje je toliko bitno da mi u životu sebe možemo izmjeriti kroz odnos prema ovoj značajnoj karakteristici svakog vjernika i vjernice. Svaki vjernik i vjernica moraju imati u osobi moraju imati spremnost da sasluša. Zašto? Hajmo prvo da idemo od kuranskog ajeta. وَإِذَا al Šta kaže gospodar kada se Kur'an uči? Poslušajte ga. Šta kako ćemo ovo? I šutite. Znači ima ljudi koji slušaju a pričaju u isto vrijeme. O On tebi je slušao i priča. Ne pola srčka da ti kažem podati imeni red. Ili obrnuto. Da red ti prvo počeo a tebi onda. U arapskom jeziku čuti se, koristi se glagol semi a Čuti. Ali ovdje u Kur'anu ide istema. Uida kuri alihim, uida kuri al Kur'an festemi'u. Lahu kaže gospodar istemi'u. Ovo is kad se dodaje na glagole, isto ko gafere. Gafere znači šta? Oprostiti. A i Tražiti. Tražiti oprost. Ako semija znači slušati ili čuti. Šta znači onda istema? Tražiti od drugih da čuju. Znači gospodar u startu ti kaže ne samo da ti o vjerniče, o vjernice, trebaš imati karakteristiku da si spreman saslušati. Nego trebaš i od drugih ljudi tražiti da saslušaj, da poslušaš što se govori. I dalje, u ensitu ovo, slušajte i ensitu ne znači onaj šutjeti. Znači opet slušati, ali kako slušati? Kaže nisi upotrijebio ovaj glago sve dokle god ne gledaš onoga kako ti govori. Ako vidim da se oči na plafon, znači ti ja nismo na istim talasnim dužinama. I bolje je pet minuta efektivnog govora gdje ja komuniciram sa vama, nego tri sata da ja vama pričam, da mi nemamo taj kontakt. Onda nismo, ovaj kuranski ajed nismo, nismo primijenili. E sada, prije nego što uđemo u ovo, onaj pitaju Lukman, alihi ovo Lukmane, od koga se ti naučio? Toliko je mudrost. Kaže Lukvan, ali salam, od onih koji je nemaju. Pa kaže, kako volan od onih koji ih nemaju, Boži poslaniće? Kaže, gledao sam kako oni radi pa radio suprotno. Ali pazite, vrlo je opasno. Ako ste u društvu oni koji su ahmaci, vremenom i sam postaneš ahmaka, to ne osjetiš. Banalan primjer ću vam iz jedne ljudske osobine. Kukavičluk je opasan. Ako se družiš sa kukavcama, vjeruj mi, postepeno ćeš vidjeti kod sebe odlučnost da uradiš stvari. Zašto? Jer kad god si ti htio nešto uraditi, on ti dođe, ju, znaš šta, moglo biti to i to. Ti se prepadneš. Pa ti dođe, ti taman razbiješ tu, jel, predrasudu. On ti dođe s drugom, a šta misliš da se desi to? Vrlo je bitno na početku prije nego što uđemo u sami hadis da znamo da ono što je tebi gospodar i meni dao jeste da možemo probrati društvo. Pazite, nisi odabro mjesto gdje će se roditi. Nisi odabro roditelj. Nisi odabro vrijeme kada ćeš se roditi. Ali ti je gospodar dao tu privilegiju. Onako kako možeš birati uput ili zablud. Onako kako možeš birati istinu ili laž. Onako kako možeš birati pravednost ili nepravednost. Onako kako možeš birati čednost, čestitost ili razvrat i stramputicu. Tako možeš birati šta? Možeš birati društvo. Naslov ovaj koji imam Buharija stavio prvo ti kaže poglavlje slušanje u lemi. Šta to podrazumijeva? Moraš im biti blizu. Kako ćeš ga slušati ako mu nisi blizu? Kaže ima YouTube. <laughs> Tako. Nije to isto, zapamti. Nije hal, nije stanje, nije ovaj ona ljepota koju gospodar ne kada ti sjediš na podu. Pa slušaš hadise Rasulullah, pa se odgajaš, pa razmišljaš, je li ovo ovako kako on kaže, jel nije? Nije to isto kada ja se zavalim u fotelju pustim ono predavanje. On priča, priča, priča, kada bi to mama priča. Tako? Nije, nije isto stanje. I zato ambijent u kojem mi jesmo i ljudi koje odaberimo da uzmemo za prijatelje, da uzmemo za one sa kojima se družim. Oni su ti koji nas oblikuju. Druži se sa škrcom vremenom i sam škrtac postaniš. druži se sa plemenitim i sam plemenit postaniš. druži se sa odvažnim i sam odvažnost kod sebe gradiš. Ovo pogled gledajte, i ovo, ovo je veličina. Kaže, veliki je onaj čovjek, zapamtite, koji odgoji sa malim prije velikih stvari. Odgoji sa malim prije velikih stvari. Zašto? Pa svi mogu ove velike istine govoriti. Naravno, mi ćemo i Saša, to jeste tako. Ali hajde ljudima kroz male stvari. Imam Buharija kroz mal, kroz naslov. Kaže, poglavlje, saslušaj alima. Hoće da ti kaže, volaj, budimo blizu. Budi u njegovom društvu. Kreći se u tim krugovima. Potraži ga u svom mjestu otiđi, sjedi u auto, otiđi u zemlju, poslušaj predavanje nekog od zemljiških hali. Sjedi, ne znam, u auto, ima u Mostaru, hafi, taj, taj, dobro mu preda, otiđi dole kod njega. I za svaku tu stvar, reci, ja baga, hajmo ovu subotu do Mostara, poslušat ćemo to predavanje, možemo na bunu otići, onaj možemo u džami Karadžozbegovoj klanjati, možemo, napraviš ambijent, zašto? Kao da nam imam Buharija kaže, napravi sebi ambijent da su ti blizu oni koji su koji su lema. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al ulema'u warathatul anbiya." Učeni ljudi su nasljednici Božjih poslanika. Onaj ko sjedi sa alimom, sjedi sa nasljednikom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalje Rasulullah kaže: "Fa innal ulama, fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama." Učenjaci nisu ostavili dinare i dirheme u smislu maraka i eura. Wa inna ma warathu al-ilm. Oni su ljudima ostavili šta znanje. I rekli smo, on tri faze, uvijek i ponavljam. Saznati, razumijeti, primijeniti. To bez alima ne možeš. Treba ti učiti. Treba ti onaj ko će ti pokazati. Pročitaj ovu knjigu pa da o njoj malo porazgovara. Uzmi pogledaj ovaj članak. Mislim da možeš tu nekih dobrih stvari. Dobrih stvari pročitati. E sada, učenjaci kažu, prije nego što pročitamo hadis Rasulullah, kaže, proces učenja ili sticanja znanja ide kroz pet faza. Kaže, najprije moraš ti biti takav da si spreman saslušati. Da si spreman saslušati. Drugo, ne samo da si spreman saslušati, nego si spreman onome što ti se kaže i posvijetiti pažnju. Ja sada da ne vidim da vi posvećujete pažnju ovome što ja govorim, ne bi moje stanje bilo ovako kako jeste. Vi ste sad već u drugoj fazi. Treća faza učenja jeste da to zapamtiš. Znači slušaš, spreman da da to, da kažem, naučiš. Treći, naučiš. Četvrto, da radiš ponovno što si što se naučio, to je ona faza, jel, nakon razumijevanja, nakon što se naučiš. I kaže, peta faza, e, to je faza sada posebnih Allahovih robova. Kaže da proširiš ono što ti Allah da naučiš. Da onaj hadis Rasulullah koji si čuo, evo, učenjaci su nasljednici rovjesnika, da taj hadis ti preneseš drugima. E sada, da pročitam ovaj hadis. Kaže Haddesana Hadžađ, kala Hadesana Šobe, prenio nam je Hadžađ od Šobe, ahbereni Ali ibn Mudrik, od Ali ibn Mudrika, an Ebi Zurata an Đerir, od Ebu Zure od e, Đerira. Enne nebije sallallahu alaihi sellem, kala lebu fi hađetil vada, da je Rasulullah sallallahu alaihi sellem prilikom oprosnog hađa kazao njemu, Džeriru, istansiti nas, jer je Đerir bio uz Rasulullah prilikom oprosnog hađa. Kaže Džerire, neka me ljudi, neka ljudi zašute i meni pažnju posvijete. I Resulullah i to je vrlo bitna stvar. Kada vidiš da te osoba sa kojom razgovaraš ne sluša, počni pričati nešto što nema nikakve veze s onim što se priča. Vidjet ćeš da će onda te početi slušati. Reći, znači, pa kakve to veze sad ima? Pa vidim da me ranije nisi pa čisto da vidim jesmo li Znači, Rasulullah nas uči osnovnoj stvari u komunikaciji. Kada komunicira sa nekim, neka ambijent, neka atmosfera, neka okruženje bude tako da to on može. Zbog toga, kada je čovjek u srđbi, ne treba da govori. Jedan od razloga što razvod braka gospodar je učinio da muškarac se može razvesti riječ. žena ne može, ona mora poditi svoj slučaj, ona se razvodi procedurom pravnom. Da žena svaki put kada kaže svome mužu ja se od tebe razvodim da je razvedena, ona bi se sto puta razdala za deset godina. To je činjenica. Zašto? Zato što je emocija. On je, on joj izvuče živac, što bi mi rekli, kolokvijalno, i ona se nanervira i kaže, slušaj, ja ti odo. Ako kaže u šerijatu ženi, idi svojoj kući, ona od njega puštena. Zato, pazite, zato kuranski ajet Ela men halak Zar ne zna Allah koji je stvorio Allah je dao zakonodavstvo koje korespondira našim biološkim karakteristikama da mi nismo takvi, ne bi to tako bilo. Kaže Rasulullah s.a.v. Džeriru, kaže, ljud neka me ljudi saslušaju, neka ljudi zašute, neka ušutka ih postepeno i kaže neka mi posvijete pažnju. Fakale, pa je onda Rasulullah s.a.v. Uputio, uputio poruku. Mene je kod Rasulullahovih poruka fascinira jedna stvar. One su vrlo kratke, one su vrlo jezgrovite i one se mogu primijeniti u svakom vremenu i na svakom prostoru to ja, ničiji govor. Svi se mi približavamo tom govoru, ali niko ne može to jer je on pečat svih poslanika. Pazite, njegova prva hudba, svojim sam studentima govorio prije dva dana, prva hudba Resulullaha sallallahu alaihi wasallam kada je došao u Medinu, kaže, ja ejuhan nas, o ljudi, efšu salam, širte salam, nazivajte jednim drugima salam, društveni odnos, wa ataimu ta'am, nahranite gladni, Vosallu bil lejli van nasu nijam, klanjajte po noći kada ljudi spavaju, jer to je jača iskrenost u srcima vašim, ja? Tad al džennete bi salam. Ući ćete u džennet sa salamom. Allah dragi, zamisli salamu salamun alejkum tiftum. Gospodar, je salam alejk, robovi moji, vi ste dobri bili. Ništa hudba, najjednostavnije. O, o ljudi, širite selam, nahranite gladnoga, klanjajte po noći, onaj, kada ljudi spavaju. Ući ćete u džennet sa salamom. Tri uputa jedan uvod, jedan zaključak između tri upta. I upta koja gradi tebe kao pojedinca, gradi društvene odnose kroz hranjenje siromaha i gradi u konačnici iskrenost u srcima što je osnova za sve relacije. Kaže Resulullah s.a.v. ovdje je jedna takva, takva njegova, jedna hudba, jedno obraćanje. Kaže Resulullah la terđi'u, nemojte se vraćati badi nakon meni kufara u kufr Sada šta Resulullah sallallahu alaihi sallam je okarakterisao kao kufr, kao nevjerovanje. Jadribu ba'dukum a'naqa ba'd. Da jedni udarate vratove drugih, odnosno da jedni drugi ubijate. Subhanallah, vi znate koliko danas muslimanski umet ima problema s tim. Da musliman na muslimana napadne. A jedna od posljednjih poruka Resulullah sallallahu alaihi sallam na oprosnome hađu kada je tu 120.000 muslimana, mladi, stari, učeni, manje učeni, muškaraca, žena, je bila nemojte se nakon mene vraćati čemu. Jer zašto? Ako si ti život svoga brata muslimana ohalalio samome sebi, Resulat, kaže la trži obadi kufar, kao da se kufru vratio. Ona osoba koja smatra da je uzeti život, nepravedno uzeti život, bilo koga, taj insan izlazi iz mileta, izlazi iz dina Muhammeda sallallahu Čast i vi znate da je, mi se ne možemo vraćati, ja sam ranije govorio o sadržaju hudbe Resulullah sallallahu sallam na oprosnom hađu, ali ovaj, ne možemo, nemamo priliku da se vratimo to mislim. Znate da je Resulullah prilikom oprosnog hađa rekao, zaista su životi vaši, zaista su i vaši, zaista je čast vaša. sveta poput svijetosti ovoga mjeseca i ovoga mjesta, neke čast. Čuvajte čast jedni drugi. Vi znate da je pred Kabom stajao Rasulullah s.a.v. i rekao za Kabu kako si lijepa, kako si divna, kako si mirisna. Kaže, zaista je čast vjernika i vjernice kod Allaha veća, veća od tebe. Nemojte, ja sam tu u Carevoj dok smo bili govorio, nemojte rušiti Kabu svaki dan kada napadneš na čast vjernika ili vjernice kao da se napao na Bejtullah. Zašto? Jer onaj koji je Bejtullah, Allahova kuća, on je rekao da svaki vjernik i vjernica moraju biti zaštićeni čast. Ne smije me o tebi loše govoriti. Ne smije me na tvoju čast napadati. Ovaj hadis Sullaha ima puno poruka. Glavna poruka je odaberi svoje društvo. Glavna poruka je gledaj s kim se družiš. Glavna poruka je odaberi da budeš u društvu učenih jer će ti oni pomoći, on će te vući. Onaj koje, vi znate, e, sada imate nekad situaciju da dobrog učenika, jel, da stavljaju pored njega nekoga koji je manje dobar, jel, između dvije stvari. Ili se on pokvari ili on ovoga dovedi u neku normalu. E sad što se dešava i sa učenima, to treba, jer ovdje vidim ima dosta i ovih studenta mojih sa fakulteta. pital su Hasan al-Basrija, Kaže, koja je najgora kazna koja na Dunjaluku može stići alim? Kaže ovaj, da mu umri srce. Kaže, kako Hasane, Hasan al-Basri, kako Hasane umri srce alim? Kaže, radi posao Ahireta, očekuje naknadu na Dunjaluku. Znači, kad voziš svoje auto i sam si u auto, onda si odgovoran za sebi kada Hanuma sjedne ili sjedneš ti pored Hanume, ona vozi, onda ste odgovorni za dvoje, jel tako? Kada stavite svoju djecu, onda ste odgovorni za njih. Kada uzmiješ kombi 8 plus 1, jel? Onda si odgovoran za 9 ljudi, za sebi još za 8. Kad sjedneš u autobus, onda si odgovoran za 50 ljudi. Što je više ljudi, veća je odgovornost. I ne smije insan koji je Allahu dragi sačuvaj nas od toga da tražimo dunja, ahiretskim poslom dunjaluške naknade. To je najopasnija stvar. Ovdje hoću da skrenem pažnju na dvije, na dvije stvari. Prva stvar je nešto što sam čuo u prošloj hefti u Žepću. Kaže i glavni imam Allah, dragi ga nagradio, pisao sam monografiju Žepća. I kaže, Havze, najveći problem koji sam imao nije bilo da nađem podatke koji su onaj bili iz 1500 i neki. Već im je problem bio da mi tačno ljudi kažu kojeg, je, kojeg su datuma snage hvo srušile džamiju u Žepću. Znamo da je bilo u mjesecu avgustu, ali ne znamo kojeg je datuma. Braćo i sestre, moramo se vratiti svoju civilizacijsku vrijednost, a to je da piše. Bez toga, kaže jedan alim, sad sam na Halki Fika govorio, jedan alim pred samu smrt leži na postelju pita ga, kaže, jesi li čuo, kaže, za tu i tu dobu? Kaže, koju dobu? On mu reče, lijepa doba ovako. Kaže, on je izvadio svesku ispod svoga jastuka i zapisuje. Kaže, Allaha ti dragog, dijelite sekunde od onaj polijetanja za ahiret. Kaže, odakle ti sada to da onaj, napišiš? Kaže, ako me Allah poživi i ostanem živ, onda sam lijepu stvar čuo. A kaže, ako preselim, onda sam lijepu stvar za sljedeće generacije zapisao ste ranije kada umre alim, ako zna hiljadu stvari, sa njim umre šesto, jer je možda mogao četiristo prenijeti. Pište, pište detalje svojih života. Mi sada po Sarajevu, po ovome šeheru, otkrivamo ovaj džamije i temelje džamija na mjestima gdje malo ko zna da ikada džamija bilo A srušena je možda prije 60 godina, nije ni davno srušena. Zašto? Zato što se mi malo družimo sa Alimom malo družimo sa ulemom. Ulema je ta koja čuva identitet u toj formi, kroz nauku, moj i tvoj. Štiti nas na taj način. To je, to je jedna stvar. Molim vas, vratite se tome. Da jednu samo stvar, nakon halke zapišeš, jednu samo stvar da zapišeš u neku svesku koju kažeš ovo je sveska za korisne nakon stvari koje hoću s vremena na vrijeme da uzmem na prelista. Jednu stvar da zapišeš mi smo napravili onaj ogroman pomak. Ja dok sam studirao za svako predavanje nosio sam sa sobom 20 kartica 30. I na svakom predavanju sam po 20-30 korisnih stvari bih uzeo. Kaže, mene je Zeza Hanuma čitao ovako polca puno ni kartica. Ne znam, kartice iz fikha, kartice iz akaida, iz arapskog jezika, iz povijesti, iz crtice. I onda kad mi nekad prahni da se malo sjetim povijesti, uzmem one kartice iz povijesti ili šta. Ću vidjeti što ovo dobro. Drago mi. I šta sam još? Zapišem od koga sam čuo. Jer je od bereketa šta? Od bereketa iluma je da ga povježiš za onoga od koga si uzeo. Ne znam, čuo sam to u džamiji koja se zove Šemsija. Predavanje je držao šejih Nuru Dinajtr Bilo je to u mjesecu Ševalu ili u mjesecu Februaru te i te godine, 1999. godine. Sve zapiši. I onda sam se sjetio gdje sam čuo, od koga sam čuo, kada sam čuo. I onda povježem sa nekom. Družite sa ulemom, a ne ponije sa sobom neki papir i ili barem, ko što moj amav jedan ima pa mobitel, ima pa malo, malo pa nešto zapiše na mobitel. Kaže da pokažem šta se rekao prije godinu dana, evo imam zapisano u mobitel. Zapisat. Vjeruj mi, zadovoljstvo koje ćeš vremenom osjetiti tu tome ne može se mjeriti. Nemojte, nemojte da mi umet dva principa, principa ikre koji je bitan i principa u alkalemi, tako mi pera. Mi smo, stalno govorimo ikre, ikre, ikre, ualkale? Gdje nam je drugi princip? To je jedna stvar. Druga stvar koja, da završimo pošto je već <clears throat> drugu stvar ćemo ostati za sljedeći put tako bude. Nastojte da birate svoje društvo pažljivo. nastojte da ustrajete u svakom dobru kojeg činite. Četiri su direktnije posljedice nemara. Oholost je posljedica nemara. Zavist je posljedica nemara. Sržba je posljedica nemara i slijeđenje strasti je posljedica nemara. Čuvaj se oholosti, jer će te oholost spriječiti da primiš savjet od ljudi i da prihvatiš istinu. Čuvaj se zavist, jer će te navest da radiš protiv ljudi. Čuvaj se, čuvaj se sržbe, jer sržba tvoje oči zatvori pa nećeš vidjeti istinu. Sržba kad te uzme nevdinca i kaže čuvaj se strasti, jer ako stalno udovoljavaš strastima, onda imaš takvu situaciju da jednostavno ne možeš izaći na kopno. Stalno si u moru. I u moru koje te sa svih strana udara talasima. Čuvaj se toga. Kada sam prije dva, tri dana pročitao jedan hadis Rasulullaha kojim ću završiti, stvarno sam se obradovao zbog ovoga što radimo oko ove hrane. Pitali su Rasulullah sallallahu alaihi vi znate da je Ibrahim alaihi salam Halilur Rahman, Halil znači bliski prijatelj milostivog. Pitali su Resulullah čime je Allahu poslanić Ibrahim a.s. dostigao tu ređu taj stepen, da bude prijatelj uzvišenog stvrtenja Kaže, li ita'ami ta'an Zato što je hranio one koji su gladni. Hvala dragom gospodaru, pa nam, nisam znao taj hadis zaista ranije. Hvala dragom gospodaru koji nam je otvorio da mi radimo na tom hadisu da proučimo do ovako ovdje. Eudu billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam sve grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. Gospodaru naš očiti naša srca od licemjerstva. Gospodaru naš očiti naše jezike od laži. Gospodaru naš očiti naša djela od svake vrste mirstva. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi Gospodaru naš, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa primi naša dobra djela. Gospodaru naš, nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo nemoj odbiti naša dobra djela. Gospodaru naš, neka naš najbolji dan bude dan kada ćemo se sa Tobom susresti. Proživi nas u društvu velikana, poslanika, šehida. Sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas ljubavlju prema hadisu Rasulullah sallallahu Gospodar Gospodaru naš živi naša srca sjećanjem na Tebe. Gospodaru naš živi naš razum razmišljanjem o tebe. Gospodaru naš očasti nas da Tvoje blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i zaštiti nas da blagodat spoznamo samo zato što smo izgubili. Gospodaru naš pomozi nam da jezicima i dijelima svojim vraćamo ljude pred tvoja vrata, gospodaru. Gospodaru, na tvoja vrata niko nije pokucao da ti nisi otvorio, pa te molimo da nama otvoriš vrata svoja. Podari nam zdravlje, bereki, svako dobro na oba svijeta. Zaštiti nas, porodice, naše očeve, majke, braću, sestre čeri i sinove i sve one koji pripadaju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa Gospodar naš obskrbi umet Muhammeda, gospodaru naš zaštiti umet Muhammeda, gospodar naš miluj se umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi alamin al fatiha